lingvo lernado lau agio cae capablo. Ciel mi jam diris en antaua son articolo, estas unua vice iunai homoi ciui eclernas croman lingvon. Tio povas ocasi jam en la familio, se la ge patroi parolas malsamain lingvoin, en la infan varteio au en lerneio. En ciui tiui casoi, ne la infano decidas pri la lingvo lernado, sed la che patroi au la stato. La stato dictas la instruadon de la landa lingvo, ciuin la infanoi de emigrintoi devas lerni, por regi gin estonte, prescau same bone el de nascai parolantoi de la landa lingvo. Cai la stato ancau ordonas, quiu fremdlingvo estu instruata ecte quiu agio. En mia lando Austrio, tio estas la angla lingvo, quiu estas iomete instruata jam ecte la baslerneo, sed vere nur post la baslerneo. Se temas pri la lernado de dua fremda lingvo, tiam la lernantoi plei ofte jam habas electe bletson ciu ili exemple volas lerni la Franzan, la Hispanan au la Russan. Do, ju pli homo progressas lau agio, des pli lingvo lernado ocasas lau propra volo. Ciu ja devas decidi por si mem, ciu lingvo estos besonata por la plua vivo, ciu por studado en universitato, ciu por havi vivo partneron, ciu por la profesio. Se iu sercias vivo partneron el alia lando, tiam las cipovo de la lingvo de tiu lando estas granda avantaggio. Sed se iuna homo ancora onestias el ciu lando de venu la serciota vivo partnero, tiam gravas las cipovo de internazia lingvo, ciu la angla, ciu esperanto. Ali flanque se mancas vera besono pri lernado de croma lingvo, tiam la intereso pri la lernado de plua lingvo dependas de persona capablo, de sociai cae culturai interesoi, cae de disponebla libertempo por occupigi pri tio. Iunai plen cresculoi tamen en tiu agio appena havas liberan tempon por occupigi pri io tia, char la trovo de laboro, la fondado de familio, cae eble la construado de propra domo forte occupas ilin. Do, libervola, lau placia occupigio pri croma lingvo, exemple pri esperanto, povas ocasi nur post tiu vivo faso, do ecte proximume la quardeca vivo iaro. Ne estas granda procentajo da homoi kiwi en tiu agio ancorau capablas lerni croman lingvon. Sed se, exemple, temas pri instruistoi, kiwi ja por sia profesio besonas altain lingvain capabloin, tiam estas tre bone imageble, che ili capablas lerni esperanton tiel bone, che ili povas partopreni en la internazia esperanto comunumo se la esperanto comunumo volas plivastigi sian homan bazon, tiam indas concentrigi pritiu cel gruppo, char tie estas homoi, ciui povas atingi regadon, cae de la parola lingvo, cae la activan regadon de la scriba lingvo. La esperanta retradio estas trafa exemplo, por tio, ciel tio funkcias.